Əziz qardaşlarım, hamınıza Allahdan qorxmağı, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmin yolunu tutub getməyi nəsib edirəm. Bu yolla gedən hər bir mömin sonda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin və onun yolunu gedən sahabələrin qazandığını qazanacaq. Onlar nə qazanıblar? Açıq aydın müqəddəs kitabımızda bu göstərilir. Allahın razılığını və cənnəti. Allah subhanahu və teala Quran-ı kərimdə buyurur, Əs-səbiqun əl-əvvəlunə minəl mühacirinə vəl-ənsar vəl-ləzinə təbəuhum bi ihsanin radiyallahu anhum və radu anh وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها əbədə ذلك الفوز العظيم dində hamını ötüb keçən ilk mühacirlərə və ənsara, həmçinin onların yolunu tutub gedən əməli salih müəminlərə gəlincə, Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan razıdırlar. Allah onlar üçün ağacları altından çaylar axan, içində əbədi qalacaqları cənnət bağları hazırlamışdır. Bu, böyük uğurdur. Mühacir və ənsar artıq Allahın razılığını və cənnəti qazanıb onların yolunu tutub gedən əməli salih möminlər də həmçin qazanacaq. O yolu tutub getsəniz, onların qazandığını qazanacaqsınız. Başqa yola uysanız, şeytanın da yolu nə qədər istəsəniz, nə qədər istəsəniz yolları var, o yollardan birinə uysanız, onunla bərabər cəhənnəmli olacaqsınız. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələri barədə buyurur ki, xayrun nəsi qarni Ən xeyirli insanlar mənim yanımda olan sahabələrimdir. Ən xeyirli insanlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sahabələridir. O sahabələri biz sevməliyik. Sevməliyik ki, onların nə cür insan olduqlarını bilək, onları tanıyaq, onlar nə edirsə biz də onlar kimi edək, o yolu tutub gedək və cənnəti qazanaq. Allahın razılığını qazanaq. Onun üçün onları sevib sevə-sevə onların həyatını oxumalıyıq, onu öyrənməliyik. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm onu sevməyənlərə onları söyməyi qadağan edir. Deyir, sahabələrimi söyməyin. Bu nə deməkdir? Bunun tam əksi başa düşülməlidir. Yəni, onları sevin. Sahabələrimi söyməyin. Onları sevin. Niyə? Dalını Peyğəmbər salsam özü izah edir. Deyir, çünki sizdən biriniz Əgər Uhud dağı boyda qızıl Allah yolunda sədəqə versə, onlardan birisinin bir oğuz, hətta yarım oğuzuna belə çata bilməz. Onlar nə cür insan olubsa, nə cür səmimiyyətlə yaşayıb, Allah üçün nələr eləyibsə, Allah subhanətə alə onlara bu niməti bəxş edir. Ən xeyirli insanlar, ən xeyirli. Və ağlınıza birdən sahabələrin hansısa bir xətası gəlsə, istəsəniz onu qabardıb, onları gözdən salasınız, birdən şeytan vəsvəsə versə ki, niyə Muaviyyə filan işi belə elədi, niyə Əli filan işi belə elədi, niyə Ömər filan işi belə elədi, niyə? Əgər qəlbinizə gəlsə, qəlbinizdə olanı dilinizə gətirməyin. Susun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələmin hədisidir. İzə zufira əshabi fəəmsikum. Pis, nalayıq sözlər danışılsa, susun, danışın. Onları ancaq sevmək gərəkdir. Sevmək. Cəfər-i Sadiq rahiməhullahdan sahabilər barədə soruşulanda sahabilər barədə deyir ki, kim onları söyərsə, kim onlar barədə pislən edərsə, pis fikrə düşərsə, ağılsız adamdır, fasiq, zalimdir. Onları biz sevməliyik. Sevmək üçündür onlarda elə əlamətlər olmalıdır ki, o əlamətlərlə biz onu sevək. Və mən sizə bugün o səhabələrdən bir neçəsini misal edəcəm və onların ən gözəl xüsusiyyətini vurğulayacam. Başlayaq Əbu Bakır Əs-Siddiq radiyallahu anh. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bu səhabə barədə deyir ki, əgər Allahdan başqa özmə xəlil, yəni ən sevimli dost seçmiş olsaydım, Əbu Bakrı seçərdi. Lakin İslam qardaşlığı, dostluğu daha xeyirlidir. Odur ki, məscidə açılan qapılardan, Əbu Bakrın qapısından başqa hamısını qapadır. O dövrdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məscidinə qapılar açılırdı. Sahabələrin məscidin yaxınlığında olan evlərin qapıları məscidə açılırdı. Evindən çıxırdı, məscidə girirdi. Bütün qapılar bağlanır, Ancaq Abu Bakr radiyallahu anhın qapısından başqa. Bu sahabənin üstünlüyüdür. Əgər özünə Allahdan başqa ən sevimli dost seçmiş olsaydı, onu seçərdi. Ömər radiyallahu anhın fəziləti barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm nə deyir? Deyir ki, hər bir ümmətə Peyğəmbər göndərilir. Və mən Peyğəmbərlərin sonuncusuyam. Əgər məndən sonra Peyğəmbər gəlmiş olsaydı, Ömər olardı. 6 dənə ayə Ömərin təklifindən sonra təklif etdiyi kimi ayə formasında nazil olur. Bu, onun fəzilətini göstərir ki, nə boyda fəzilətli sahabədir. Şərabın haram olması, qadınlara hicabın əmr olunması, münafiqlərə cənazə qılınmaması, məqam İbrahim və digər ayələr onun təklifindən sonra nazil olur. Osman ibn Affan radiyallahu anh bu sahabə o qədər həyalı idi ki, mələklər onun, onun həyasına baxıb ondan utanırdılar. Mələklər deyəndə, təsəvvür edin, göydə bir qarış boş yer yoxdur, hər yer mələkdir. Ruku, səzdə, qiyam vəziyyətində. Mələklər deyəndə, yer üzündə hər bir insanın yanında iki dənə onu qoruyan mələk var, iki dənə də sağında, solunda əməllərini yazan mələklər var. Mələklər deyəndə ərşi daşıyan mələklər var, cənnətin gözətçiləri var, rəbanilər var və s. və s. Peyğəmbər s.a.v. bu sahabədən utanırdı. Bir dəfə ayaqlarını hovuza sallayıb oturur, ətəyini də qaldırır dizindən yuxarı. Bu vaxt Abu Bakr girir içəri, ona əhəmiyyət vermir. Abu Bakr əhəmiyyət vermir, təsəvvür edin. Ömər girir, ona da əhəmiyyət vermir. Osman radiyallahu anh içəri daxil olanda ətəyini aşağı çəkir. Həyat yoldaşı bunun niyə belə elədiyini soruşanda deyir ki, mələklərin utandığı bir adamdan utanmayın. Mələklər deyir. Demir ki, ancaq göydəki mələklər. Demir, ancaq yerdəki mələklər. Mələklərin utandığı bir adamdan utanmayın. Fəzilətə baxın, subhanə. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh barədə bir dəfə deyir, ey Əli, İstəmirsənmi ki, Harun Musaya yaxın olduğu kimi sən də mənə yaxın olursan? Fəzilətə baxın, subhanallah. Harun da Peyğəmbər idi, Musa da. İkisi də qardaş idilər, doğma qardaş. Harun Musaya nə qədər yaxın idisə, Əli ibn Əbi Talib də Peyğəmbər s.ə.və o qədər yaxın idi. Sanki doğma qardaş və Peyğəmbər kimi. Bu da onun fəzilətidir. Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anh, bu sahabə zəngin sahabilərdən. Ömrü boyu yaxşılıqlar edib. Ölümü, ölüm qabağı 100 Bədir döyüşündə iştirak edən sahabiyə 170 kilo bölüşdürür, paylayır. Hər birinə 1 kilo 70 qram, 1 kilo 700 qram qızıl verir. Yüzlərlə qula qab edir. Və ən mühüm xurma bağını satır, o da 170 kilo qızıl edir. Peyğəmbər s.ə.v-in 9 zövcəsi arasında bölüşdürür Və həmin an, həmin vaxt onlara bu qızılları verəndə Ummu Sələmə və Ayşə radiyallahu anhına hədisi xatırlayır. Deyir, bir zaman Peyğəmbər s.ə.v bizə demişdi, vaxt gələcək mənim ümmətimdən əməli salih, mömin bir bəndə sizin qeydinizə qalacaq. Allah Abdurrahman İbn Avfa səlsəbil bulağından içirsin. Cənnətdəki səlsəbil bulağından. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də əgər bu sözü deyibsə, yəqin bilirik ki, Allah subhanət hələ ona cənnətdəki səlsəbil bulağından içirdir. Fəlhə ibn Ubeydullah radiyallahu anh, bu da cənnətlə müjdələnən 10 nəfərdən biridir. Sadaladıqlarımın hamısı cənnətlə müjdələnən sahabilərdir. Bir dəfə Peyğəmbər s.ə.v Talihəyə baxır və yanındakilara deyir ki, yer üzündə gəzən şəhid görmək istəyirsinizsə, Talihəyə baxın. Səad ibn Əbi Vakkas radiyallahu anh bu sahabə barədə sizə çox danışmışam. O həmin sahabədir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona atam, anam sənə qurban olsun deyir. O da ömrü boyu bu sözlə fəxr edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem atam, anam sənə qurban olsun deyir. Bu həmin sahabədir ki, 18 yaş Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə kiçik olduğuna baxmayaraq, bir dəfə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir məclisdə ikən onu uzaqdan görür, deyir bu mənim dayımdır. Göstərin, görüm, hansı birinizin belə dayısı var. Bu həmin sahabədir ki, sahabələr gəlib Peyğəmbər s.ə.v nəsə xaiş edərdilər, onlar üçün dua edərdi. Bu sahabə üçün isə ayrıca dua edir. Deyir, Allahım məstəcib li sədin izədəəkə. Allahım, səd nə vaxt sənə dua eləsə, onun duasını qəbul elə. Üstünlüklərinə baxın bu sahabənin, subhanallah. Fəzilətli sahabə olur. Bu da cənnətlə müjdələnən 10 sahabədən biridir. Zübeyir ibn Avvam radiyallahu anh Əhzab e, döyüşü bilirsiniz. Nə cür möhtəşəm bir gün olub. Döyüş baş vermir ancaq Allah s.ə.v düşməni məqlub edir. Geri oturur. Səhradakı fırtına qasırğa ilə. Lakin sahabələr xəndək qazır. O döyüşü ciddi ağırlaşır. Çünki 1400 nəfər 10 minin qarşısını necə ala bilərdi? Həmin döyüşdən əvvəl Peyğəmbər s.ə.v sahabələrinə deyir, kim gedib mənə düşməndən xəbər gətirə bilər? O sahabələrin arasında təzilətli sahabələr vardı. Bayaq adlarını seçdiyim sahabələr də oradaydı. Heç kəs dillənmir. Ancaq Zübeyir ibn-i Avvam radiyallahu anh bir ya Rasulullah, mən gedərəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir daha soruşur. Kim gedib xəbər gətirər? Niyə soruşur? Ona görə ki, bəlkə Zübeyir tərəddüd edir bəlkə fikrindən döndü, təhlükəlidir bura getmək. Qayıtmamaq şansı daha çoxdur. Zübeyir təkidlə deyir ki, mən gedəm. Zübeyir radiyallahu anh çox şücaətkar idi. Cəsarətli idi. Təsəvvür edin, bu sahabı ayaq üstə dayananda yerdə. Atın üstündə oturan sahabədən hündür olurdu. Bədənində 20-dən çox çapıq var idi. İki dənə çapığı isə lap dərin idi. Oğlu deyir, əlimi salırdım ora, iki barmağını oynayırdım uşaq vaxtı. Həmin vaxt Peyğəmbər s.ə.v bu sahabəni təhrik edir. Bir hər bir ümmətin Peyğəmbərinin ən yaxın sirdaşı, yəni havarisi olub. Mənim də havarim Zübeyrdir. Ən yaxın sirdaş. Təsəvvür edin, subhanallah. O da cənnətlə müjdələnən 10 nəfərdəndir. Əbu Ubeyd ibn Cərrah bu da cənnətlə müjdələnən sahabilərdəndir. Bu sahabə barədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Deyir ki, bu ümmətin ən etibarlısı, əmin olanı Əbu Ubeyd ibn Cərrahdır. Bu ümmətin deyiləndə nə başa düşülür? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zamanından qiyamətə qədər nə qədər müsəlmanlar olacaqsa, təsəvvür edin ki, cənnətdə dörddə üç hissəsi müsəlman olacaq. Cənnətin. 80 cərgi olacaq, daha doğrusu 120 cərgi olacaq, 80-i müsəlman olacaq. O müsəlmanların hamısının ən etibarlısı, ən əmin olanı Əbu Qeydə bin Cərrahdır. Radiyallahu anh. Bu da bu sahabənin fəzilətidir. Səad ibn-i Muaz radiyallahu anh. Onun fəziləti nədədir? Bu sahabə vəfat etdikdə onun ölümünə ərş təsirlənir və titriyir. Ərş, Allahın ərşi onun ölümünə heyslənir, titriyir, təsəvvür edirsiniz. Və bu sahabəni də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cənnətlə müjdəliyir. Necə? Bir dəfə bir köynək gətirirlər ipəkdən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələrini əlini vurur köynəyə Təəccüb edir, heyrətə gəlir ki, bu dərəcədə zərif, incə, yumşaq, köynək. Rasulullah s.ə.v deyir ki, səadın cənnətdəki cib dəsmalı bundan da zərif, bundan da yumşaq, bundan da incədir. Cənnətlə müjdəliyir bu sahabı. Suheyb Ər-Rumi radiyallahu anh, hansı biriniz bu sahabə barədə eşitiniz? Ancaq Quran-ı kərimdə ayə var o ayəni oxuyanda bu sahabə yada düşür. Çünki o ayə bu sahabəyə görə nazil olur. Bu sahabə digər sahabələrdən fərqli olaraq gündüz vaxtı hicrət edir. Hamı gecə ikən Mək Məkkədən qaçırdı. Kim Məkkəllər onları görməsin, onları təqib eləməsin. Bu sahabə gündüz vaxtı gedir. Qorxmur. Və bilir ki, onu öldürə bilərlər və təqib edirlər onu müşriklə. Bir dəstə müşrik gəlir onun dalınca, o da baxır ki, onlar ona yaxınlaşır, dayanır, sönür onlara tərəf, ox qabını çıxarır, qılıncını da götürür əlinə, kamanını da deyir, hansı biriniz yaxınlaşsa, hərənizə bir ox vuracaq. Oxum qutarandan sonra da qılıncımla vuruşacaq. Son nəfəsimə qədər vuruşacaq və nə cür vuruşduğumu siz yaxşı bilirsiniz. Ancaq sizə təklif edirəm, Məkkədə iki cariyə kifayət qədər də mal dövlət qoyub gəlmişəm. Onlar sizin olsun. O da razılaşır, qayıdır, gedir. Diqqət edin, canından keçməyə hazır idi. Sonra da malından keçdi. Və Mədiniyə çatmamış Allah subhanət hələ ayə nazir edir. Və minən nəfi mən yəşri nəfsəhu ibtiqaə mərbatilləh. İnsanlar arasında eləsi də var ki, Allah razılığını qazanmaq üçün canından da keçməyə hazırdır. Canından da ki, keçəcəkdi malından. Bu ayəni hər dəfə oxuyanda həmin o sahabə yada düşür. Hənzələ Əl-Əsədiyyə radiyallahu anh, onun vəziləti nədir? Uhud döyüşündən bir gün qabaq evlənir, gecə həyat yoldaşı ilə yaxınlıq edir, səhər cənabət üstünü almadan durur, gedir Uhud döyüşünə, cihada. Cihada elan olur, durur, gedir döyüşə, döyüşür və şəhid olur. Və sahabilə bilir ki, bu adam evlidir, təzə evlənir, cənabətli haldadır. Yumas deyirlər onu, Peyğəmbər s.ə.v deyir, görmürsünüz, mələklər artıq onu yuyur. Subhanallah, mələklər sahabəni qusl edir. Fəzilətə baxın. Uqqəş radiyallahu anhının fəziləti hamınıza bəllidir və nəfəs sorğu sualsız daxil olan 70 min nəfərdən biridir. Adı bizə bəllidir ki, bu sahabə onlardandır. Uqqəş radiyallahu anh. Həmzə İbn Abdülmuttalib Peyğəmbər s.ə.v onu Seyyid-i Şühədə adlandırır. Cənnətdə nə qədər şəhid varsa, hamısının ən hörmətlisidir. Ən hörmətlisi. Cəfər ibn Əbi Talib radiyallahu anh. Bu sahabənin fəziləti nədir? Bu sahabə Mu'tə döyüşündə iki qolunu itirir Ondan sonra şəhid olur. Ondan sonra Peyğəmbər s.ə.v onu yuxuda görür. Deyir, onu cənnətdə gördüm. Mələklərlə bir yerdə öz qanadları ilə uçurdu. Allah ona o itirdiyi qolların əvəzinə cənnətdə qanad bəxş edir. Həsən və Hüseyin radiyallahu anh bunlar barədə Peyğəmbər s.ə.v hər dəfə onları qucaqlayanda, bağrına basıb öpəndə deyərdi ki, Allah, mən onları sevirəm, sən də onları sev və onları sevən hər kəsidir. Huzeyfə İbn-i Yəmən radiyallahu anh bu sahabə sirrin sahibi ləqəbi ilə tanınırdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz sirrini ancaq ona etibar eləmişdi. Bu da onun üstünlüyü. Münafiqlərin adlarını ancaq o bilirdi. Ona görə də Abu Bakır, Ömər, Osman, Əli və digərləri baxardılar hansı cənazəyə Hüzeyfə getmirdisə, onlar da getmirdilər. Bilirdilər ki, o münafiqdir. Ona görə Hüzeyfə radiyallahu anh onun cənazəsində iştirak etmir. Salman Farisi radiyallahu anh bu sahabənin fəziləti ondadır ki, ümidlə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələmi axtarır. Hansısa rahib ona deyir ki, belə birisi gəlməlidir xurmalıqlar olan yerə. Əlaməti də budur. Hədiyə qəbul eləyir, sədəqəni götürmür, kürəyinin arasında Peyğəmbərliyin nişanəsi var. Gəlməlidir. Nə var? Bu adam vəzirin oğlu ola ola, Xosrovun köməkçisinin oğlu ola ola, bütün var dövlətini qoyur, gəlir. Peyğəmbər s.ə.v-i artıq tapanda kölə olduğu halda onu tapar. Bir yahudinin köləsi. Köləlik dərəcəsinə qədər enir tək ki, Rasulullah s.ə.v-ə qovursun və neçə min kilometr məsafə qət edir ki, gəlib onu tapsın. Bir gün bir məclisdə Salman Farisi Peyğəmbər s.ə.v-in sağ tərəfində oturub, sahabələr də həlqa vurub oturublar. Cümə surəsinin ayəsi nazil olur. Biz səni, hələ sənə qovuşmayanlara da Peyğəmbər göndərmişik. Yəni bizlərə. Biz ona hələ qovuşmamışıq, bizim də Peyğəmbərimiz. Biz onu sevirik, o da bizi sevir qardaş adlandırır bizi. Bu vaxt Abu Hureyra radiyallahu o məclisdə, o iştirak edən Abu Hureyra deyir, ya Rasulullah, bu ayə kimə aiddir? Abu Hureyra elə bilir ki, indi deyəcək sənə. O da uzaqdan gəlir. O da Peyğəmbər s.ə.v-in ancaq adını eşidir, iman gətirir, sonra gəlir ona qovuşur. Lakin o cəmi 200-300 kilometr qət edib gəlir. Salman Farisi kiminin yanında bu sualı verir. Bir dəfə sual verir, iki dəfə, üçüncü dəfə Peyğəmbər s.ə.v cavab vermir, vermir, vermir. Axırda üçüncü dəfə əlini qoyur Salmanın əyağının üstünə. Deyir, əgər iman Süreyyə ulduzunun yanında olsaydı, bu adamlar ora da gedib çıxardılar. Subhanallah. Fəzilətinə baxın, Salman Farisinin. Radiyallahu anh. Ammar ibn Yasir, bunun fəziləti və bundan əvvəl dediyim sahabənin və Əli ibn Əbi Talibin üçünün bir yerdə fəziləti bir hədisdə çəkilir, məşhur hədisdir. Cənnət üç nəfər üçün qarıxır. Əli ibn Əbi Talib, Salman Farisi və Ammar ibn Yəsir. Radiyallahu anh. Zeyd ibn Harisə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bir dəfə Zeydə deyir ki, ey Zeyd, əxlaqında, davranışında, dinində mənə ən çox oxşayan sənsən. Sən məndənsən, mənim əhli beytimdənsən. Mən də səndən. Və bu sahabənin üstünlüyü nədədir? Yeganə sahabədir ki, yüz millərlə sahabənin arasından yeganə sahabədir ki, adı Qurani kərimdə keçir. Fələmə qada zeydun vatrahu. Və bu cür gedir ayə. Əhzab surəsində. Subhanallah. Kölə olasan, adın Quranda çəkilsin. Fəzilətə baxın. Xuzeymə ibn-i Səbit radiyallahu anh. Bu adı eşitmişsinizmi? Bəlkə də birinci dəfə eşitirsiniz. Xuzeymə radiyallahu anh barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Xuzeymənin şahidliyi iki kişinin şahidliyinə bərabərdir. Və bu öz nəticəsini Osman radiyallahu anh xilafət dövründə verir. Osman ki, Zeydə tapşırır Quranı cəm eləsin və ən azı iki, iki sahabənin şahidliyi ilə götürsün ayələri. Yəni, iki və çox sahabə təsdiqləsə ki, bu ayə Quranın ayəsidir, onu Quran ayəsi kimi kitaba salsın. Və bir ayə olur ki, bir dənə e, Xüzeymədən soruşur, o ilə də kifayətlənir. İkinci sahabədən daha soruşmur. Onun şahidliyi bəs edir. Niyə axı bunu Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, bir sahabənin şahidliyi ki, kişinin şahidliyinə bərabər. Bir dəfə Rasulullah s.ə.v bir müşriklə sövdələşir, ondan dəvəni alır və deyir, gedək pulu verim, pul evdədir. Yolda müşrikin dostları onu görür, daha çox pul təklif edir. O da fikrindən vaz keçir, deyir, ey Məhəmməd, mən dəvəni səni satmıram. Rasulullah s.ə.v deyir, axı dəvə mənimdir, sən onu mənə satmırsan, satmamısan. Şahid gəlir. Bu vaxtda həmin sahabə gəlir, çıxır. Məsələdən agah olan kimi deyir, ya Rasulullah, mən şahidəm ki, o dəvəni sənə satıb. Müşrik də alaqsız qalıb dəvəni verir. Rasulullah s.ə.v sahabəni kənara çəkirdi, ey Xuzeyman, neyinirsən? Sən niyə şahid verirsən? Sən axı orada olmamsan. Deyir, ya Rasulullah, biz axı Allahı da görməmişik. Sənin Allahdan gətirdiyin hər bir ayəyə iman gətiririk. Və mən əminliklə, yəqinliklə bilirəm ki, sən yalan danışmırsan. Yəqinliklə şahidlik edirəm ki, o sənə bəvəni satıb. Peyğəmbər s.ə.v deyir, Xuzeymənin şahidliyi iki kişinin şahidliyinə bərabərdir. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh <clears throat> bu sahabənin fəzilətini deməmişdən əvvəl sizə bir nəsə dedim. Çalışın insanlarla danışanda sadə sözlər seçin, şirin sözlər seçin, onlar sizi başa düşsün. Mən demirəm, siz savadsızlıq, savadsız olduğunuzu göstərin. Yox, savadlı danışın, ancaq sadə, şirin sözlərlə. Gedib haradansa qəliz sözlər seçmək olar, qəliz cümlələr qorma, qurmaq olar. Ancaq cəmaat onu başa düşməyəcəksə, o kimə lazımdır? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir dəfə Abu Bakır radiyallahu anh deyir ki, qalx, cəmaata nəsiyyət elə. Bu da qalxır, nəsiyyət edir. Bu nəsiyyət Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin xoşuna gəlir, ancaq o dərəcədə yox. Onu tərifləmir, sadəcə o deyir ki, otur, yaxşıdır. O nərə deyir, qalx, nəsiyyət elə. O da qalxır, nəsiyyət edir. Nəsiyyət, nə nəsiyyət edir hədisdə o göstərilmir. Hədis səhiyyə hədisdir. Silsilədəl hədis səhiyyədə rəvayət olunur. Nə nəsiyyət edir göstərilmir. Üçüncü bir sahabə ayağa qalxır, o sahabənin adı çəkilmir. O da ədəbdəndir. Çünki bu sahabə elə sözlərlə danışır ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir, otur. Bir də belə sözlər danışma bu nəsiyyətdən çox sehrə bənzəyir. Məntiqlə danışır. Və nəhayət İbn Məsuda deyir, qalx, Hey ibn Ümmü Abd. Onu bu, bu ləqəblə çağırırdı Peyğəmbər s.ə.v. Əzləyirdi onu. İbn Ümmü Abd. Allahın qulunun anasının oğlu. İbn Ümmü Abd, yəni İbn Məsud radiyallahu anh da qalxır ayağa, görün nə sadə sözlərlə, nə cür nəsiyyət edir. Bir ay cəmaq, Rəbbimiz Allahdır, dinimiz İslamdır, kitabımız Qurandır, qibləmiz Kəbədir və Peyğəmbərimiz bu adamdır, sallallahu aleyhi və səlləm. Allah və Peyğəmbəri nədən razıdırsa, razıyıq. Nəyə nifrət edirsə, nifrət edirik. Peyğəmbər xəsələm görün, onu necə tərif edir. Əvvəlcə deyir, İbn-i Ummuat doğru söylədi. İbn-i Ummuat doğru söylədi. İbn-i Ummuat nədən razıdırsa, razıyıq. Nəyə nifrət edirsə, nifrət edirik. Fəzilətə baxın, subhanallah. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəfatından sonra da İbn Məsud nədən razı qalıbsa, demək Allah və peyğəmbəri ondan razıdır. Nəyə nifrət edibsə, demək Allah və peyğəmbəri də ondan nifrət edir. İbn Abbas radiyallahu anh hələ uşaq ikən görür ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ayaq yoluna getdi. Gətirir bir qab su, avtofada qoyur o ayaq yolunun yanına. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bunu görür. Başa düşür ki, bu uşaq bilir ki, ayaq yolunda təmizlənmək lazımdır. Müsəlman gərək təmiz olsun. Təmizlik imanın yarısıdır. Həyat yolundan çıxır, dəstəmazını alır, uşaq üçün dua edir. Deyir, Allahümmə fəqqihi fiddin və əllimhu təvilə kitabik. Allahım onu dində fəqih et və kitabını ona öyrət. Nəticəsinə baxın. Ömər ibn Xattab radiyallahu anh xilafəti dövrüdür. Ömər radiyallahu anh məşvərət edəndə ən böyük sahabələri Bədirdə iştirak edən, yaxşı sahabələri yığır məclisə, məşvərət eləyir. Və cavanlardan ancaq və ancaq İbn Abbas çağırır. Həmişə. Yaşlılardan bəziləri etiraz edir ki, ya Əmir Əl-Müminin, niyə bəs bizim övladlarımızdan hətta sən öz oğlun Abdullahı bu məclisə dəvət eləmirsən? Bu uşağı həmişə çağırırsan, Deyir, yaxşı. Siz mənə bir Nəsr surəsini təfsir edin, görün. Bunlar da təfsir edir. Sonra İbn Abbas'a deyir, indi sən təfsir elə. İbn Abbas bir onların təfsir elədiyi kimidir. Lakin bir şey əlavə edə bilərəm ki, bu surə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ölümünün yaxınlaşmağına dəlalət edir. Ömər radiyallahu anh deyir, gördünüz, bu uşaq nə qədər bilir. Bu uşaq üçün Allahın Peyğəmbəri dua edir. Ona görə mən bu uşağı məclisə dəvət edirəm. Onun məsləhətinə ehtiyacımız var. Səbit ibn Qeys radiyallahu anh Bu da cənnətlə müjdələnən sahabədir. Bunun fəziləti nə idi? Bu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin xütbə verəni idi. Təsəvvür e, edirsinizmə? Daim hansısa bir qəbiləyə gedəndə və yaxud hansısa bir qəbilədən nümayəndələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi yanına gələndə bu sahabə qalxırdı xütbə verir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi deyirdi, qalx onlara xütbə verir. Nəsəbinə. Təbii ki, o da qışqıra-qışqıra danışır. Və Hucurat surəsinin ikinci ayəsi nazil olanda Allah subhanət hələ müminlərə qadağan edir, deyir ki, Lə tərfau əsvatakum fəvqa savtin nəbi ən təhbətə əməlikum və əntum lə təşurun. Səsinizi Peyğəmbərin səsindən yüksəyə qaldırmayın. Yoxsa özünüz də bilmədən əməlləriniz puç olar. Səbit ibn Qeys bu ayəni eşidir, ağlaya-ağlaya çıxır gedir ilə. Və bir neçə gün gözə dəymir. Peyğəmbər s.ə.v sahabələrindən birinə deyir ki, bu hardadır? Gedin bir bundan xəbər tutun. Biri gəlir onun evinə, gəlir, görür ki, bu oturub bir küncdə ağlayır, əsir qorxusundan, rəngi də qaçıb. Deyir, nə olub? Deyir, mən artıq cəhənnəmliyəm. Əməllərim puç olub. Deyir, niyə? Deyir, məyər mən Peyğəmbər s.ə.v-in yanında səsimi qaldırmırdım. Allah da filan ayədə Belə buyurub. Sahabə də görür ki, bu düz deyir. Düz iştihad edir. Düz başa düşüb ayəni. Qayıdır Rasulullah s.ə.v-in yanına deyir ki, sabit belə dedi. Bir qayıd onun yanına onu müjdələr. Deyir ki, əksinə o cənnət əhlindir. Sağlığındaykən Peyğəmbər s.ə.v onu müjdələyir. Həssən ibn Sabit radiyallahu anh bunun üstünlüyü nə idi? Nə deyil? Bu sahabə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin şairi idi. Başqa qəbilələrdən şairlər gəlirdi ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmi şeirlə üstələsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm Həssənə deyirdi ki, qalx onların cavabını ver. Özü də onun üçün dua edir. Deyirdi Allahım, Həssəni sabit et. Onların cavabını verə bilsin. Və Həssən ibn Sabit radiyallahu anh hər dəfə onların cavabını layiqincə verirdi. Suraq ibn Məlik radiyallahu anh bu həmin sahabədir ki, nüsrü şişən qılıncını, oxunun izəsini götürür, düşür Peyğəmbər s.ə.v-in ardınca ki, onu tutub, müşriklərə təhvil verir, əvəzinə 100 dəfə olsun. 3 dəfə atı batır torpağa, səhrada. Başa düşür ki, bu Allahın Peyğəmbəridir və bu ona heç nə edə bilməz. Və gəlir ona yalvarır, ondan mədəd diləyir, deyir, mənə bir namə yaz. Əgər nə vaxtsa müsəlmanlar mənim qəbiləmi fərq eləsə, göstərim onlara, mənə dəyməsinlər. Sonralar ki, bu sahabə olur, İslamı qəbul edir və gəlir, qoşulur möminlərə, Peyğəmbər s.ə.v bir dəfə ona deyir ki, ey suraqə, o günkü xosravun bilərziyi sənin qoluna taxılacaq, sənin halın necə olacaq, nə qədər çox sevinəcəksən. Peyğəmbər s.ə.v də nə deyibsə olub və bu da baş verir. Fars imperiyasını darmadağın eləyəndə, xosravu taxtdan yıxanda, Ömər radiyallahu anh gəlir, Xosrovun bilərziyini suraqla əlinə taxır, tacını da başına qoyur, özünü də otuzdurur Xosrovun yerinə. Bir bu Peyğəmbər s.ə.v-in vədi idi. Suraqa radiyallahu anhın üstünlüyü də budur. Abdullah, bu Abdullah, Cabir'in atası Abdullah'dır radiyallahu anh. Uhud döyüşündə şəhid olan Abdullah. Şəhid olandan sonra bəzi sahabələr Cabir'in eşidə-eşidə Qulağı eşidə eşidə. Öz aralarında söhbət edir, deyirlər ki, o deyəsən, bax, heç şəhid olmadı. Layiqincə vuruşmurdu. Cabir də məyus halda gəlir Peyğəmbər s.ə.v yanına. Deyir, ya Rasulullah, bəziləri mənim atam barədə belə deyir. And verirəm sənə Allaha, de görüm atam şəhid olubmu? Cənnətə düşübmü? Peyğəmbər s.ə.v ona görür, nə deyir? Deyir, mən sənə atam barədə elə bir müjdə verədəm ki, Allah subhanətə alə onu heç bir sahabiyə nəsib eləməyir. Heç kəsə nəsib eləməyir. Sənin atan şəhid olandan sonra Allah subhanətə alə onu hüzuruna çağırdı və arada heç bir hicab olmadan onunla danışdı. Və dedi, nə istəyirsən dilə, sənə dilədiyin veriləcək. Sahabənin fəzilətinə baxın, subhanallah. Cabir radiyallahu anh deyir ki, Uhudda olan şəhidləri 70-ə yaxın şəhidi Uhudda dəfn elədik. 46 ildən sonra sel gəlib oranı yuyub aparanda onların üstü açılmışdı. Gəlib bastım, gördüm, atam elə bir yaxır. Üzündə də yara var idi qılıncla. Üzü kəsilmişdi, əli üzündə qalmışdı, elə də dəfn olunmuşdu. Əlini üzündən çəkdim, yarasından qan axmağa başladı. Əlini buraxdım, əli təzdən yerinə qayıtdı. Allah Subhanahu taala bunlar barədə ayə nazil edir Quranda. Və la tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Allah yolunda şəhid olanlara ölü saymayın. Onlar Allahın yanında dirirlər və Allahın verdiyi ruzudan yeyib içirlər. Ənəs ibn Nadr radiyallahu anh bu sahabə də Uhud döyüşündə şəhid olur. Gəlir, müsəlmanlar artıq geriyə çəkilər, bax, döyüşə atılır. Və Saadla üzvəyüz gəlir. Saad radiyallahu anh deyir ki, Ənəs, hara gedirsən? Biz məqlub oluruq, geri çəkilirik. Deyir, vallahi mən Uhud dağının yanında cənnətin iyini duyuram. Subhanallah, cənnətin iyini duyur bu sahabə. Saad deyir, mən dayandım ki, ona baxın, görüm o necə vuruşacaq və qayıdıb Peyğəmbər s.ə.və və sahabələrə onun nə cür vuruşduğunu bəhs eləyə bilmədi. Bu sahabə şəhid olur. Şəhid olandan sonra nə qədər onu axtarırlar, tapa bilmirlər. Batısı gəlir barmaqlarının ucundan tanıyır. Bədənində 80-dən çox qılınc, ox, dizə yarası var idi. Necə vuruşub, təsəvvür edin. Nə qədər vurublar, bunu yıxa bilməyiblər. Ancaq Allah yolunda vuruşub və o ləzzəti, o şirinliyi dadıb o. Onu ancaq Allah subhanətə alə şəhid olanlara, Allah yolunda vuruşanlara nəsib edir. Xalid ibn Valid radiyallahu anhın üstünlüyü nədir? Peyğəmbər s.ə.v onu Seyfullah adlandırır. Deyir, Xalid Seyfun min suyufillah. Allahın qılınclarından biridir. Xalid. Allah o qılıncla düşmənləri kəsir. Xalidin şücaətkarlığı heç bir səhabədə yox idi. Heç birində. Ən gözəl misalda Mu'tə döyüşünü çəkmək olar. 3 minli ordu ilə 120 minli ordunu geri oturdu. 120 minli Rum ordusu qorxur, geri çəkilir. Subhanallah. Nə cür, nə cür ürəkdən istəyirdi o qələbəni, Allah subhanətə alə nəsib elədi ona. Rum imperiyasını darmadağın edir. Məcus Gəlir bir dənə məktub yazır, bəhs edir elə Heraklın qalbinə, elə qorxu düşür ki, qorxudan onlar məhv olurlar. Məktubda yazır ki, İslamı qəbul edib canına qutar. Hansı indi, hansı İslam rəhbəri kafirə belə bir məktub yaza bilər? İslamı qəbul eləməsən, cizyə verəcəksən. O 40 minli ordu ilə 120 minli orduya meydan oxuyur, subhanallah. Onu da verməsən, özündən küs. Mən sənin üstünə elə insanlarla gəlirəm ki, siz yaşamağı sevdiyiniz kimi onlar da Allah yolunda şəhid olmağı sevirlər. Subhanallah, fikir ver. Cəsarətə bax. Və həqiqətən də qalib gəlirlər. Döyüşdən sonra Herakl yığır o başçıları, sərkərdələri, əyan əşrəfi. Bir niyə məqlub olunuz? Axı sizin sayınız dörd dəfə artıq idi. Onlardan ən ağıllısı deyir ki, əgər biz əvvəlki döyüşlərdə olduğu insanlar kimi insanlarla vuruşsaydıq, qalib gələrdik. Herakl deyir, sən nə demək istəyirsən? Yəni, bunlar nə cür insanlar idi? Deyir, onlar gündüzləri oruç tutan, gecələri qiyam huleydi, yəni gecə namazını keçirən mömin adamlar idi. Bunlara heç kəsin gücü satmaz. Bilal radiyallahu anh, bunun üstünlüyü nədədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Ey Bilal, dünən cənnətdə idin, ayaq səsləri eşitdin. Soruşdum, bu kimin ayaq səsləridir? Dedilər Bilalın. Sən nə edirsən ki, Allah subhanət hələ sənə cənnəti nəsib edib, bir yaraşıqla. Elə də böyük bir əməl eləmirəm. Sadəcə dəstəmaz alandan sonra hər dəfə iki rükət namaz qılıram. Peyğəmbər s.ə.v də onun bu əməlini sünnə kimi təsdiq edir. Və o vaxtdan indiyə qədər dəstəmaz alandan sonra iki rükət namaz qılmaq sünnədən sayılır. Xədicə radiyallahu anhə bu sahabiyə Allahın verdiyi o nimətin üstünlüyü heç kəsə verilmiş. Heç kəsə. Cəbrail aleyhissalam bir dəfə gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələmin yanına. Deyir, ya Rasulullah, Xədicə əlində bir qab yemək gəlir, indi içəri girəcək. İçəri girəndə ona deyərsən ki, Allah ona salam göndərir. Və mən də onu salamlayıram. Allah özü, subhanallah, salam göndər. Fəzilətə baxın. Fatimə radiyallahu anhə Peyğəmbər s.ə.v ölüm qabağı onun qulağına bir nəsə pısıldayır, əvvəl ağlayır, sonra yenə nəsə pısıldayır, gülür. Əvvəlcə ona deyir ki, mən Rəbbimə qovuşacaqam, dünyadan köçürəm. Sonra isə deyir ki, mənə ilk qovuşan sən olacaqsan. Bu da bu qadının fəzilətidir ki, Peyğəmbər s.ə.vələ bir yerdə bir dost cənnətindədir. Və cənnətdə olan qadınların ən fəzilətlisindəndir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kişilərdən çoxları kamilliyə çatır. Peyğəmbərlər və s. Qadınlardan isə yalnız dördü kamilliyə çatır. Cənnətin ən fəzilətli qadınları. Məryəm, Asiya, Xədicə və Fatimə. Radiyallahu anhın. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin digər bir zövcəsi Zeynəb. Bunun fəziləti, üstünlüyü nədə idi? O biri zövcələri ilə bir yerdə həmişə oturanda məclislərdə. Bu fəxr edirdi. Deyirdi ki, sizin hər birinizin vəlisi, atası, qardaşı, əmisi, yəni yaxın olub, o evləndirib onu. Məni isə Allah subhanahu teala özü evləndir. Əhzab surəsində Allah subhanahu teala deyir ki, Zeyd onu boşadıqdan sonra biz səni onunla evləndirdik. Allah evləndirir, subhanallah. Təsəvvür edirsinizmi? Fəzilətə baxın. Abu Hureyra radiyallahu anh bu sahabə necə oldu ki, Peyğəmbər s.ə.v-in yanında 3 il, 7 ay olduğu halda hamıdan çox hədis rəvayət etdi. Gəlir Rasulullah s.ə.v yanına, deyir, ya Rasulullah, səndən eşitdiklərim yadımda qalmır. O da deyir, aç ətəyini, ətəyini açır, üfürür, dua eləyir, deyir, yığ ətəyini. Deyir, yığdım ətəyimi, o gündən sonra bir dənə də hədis belə unutmadım. Bu sahabənin fəziləti bundadır və bir də ondadır ki, gül kimi adı ola ola Abdurrahman ibn Səxr Əqqovsi. Ən sevimli addır Allaha, Abdurrahman adı. Ancaq hansı adla tanınır? Əbu Hureyra. Kişi yatır. Gör, hansı adla Allah s.ə.v. onu insanlara sevdirib. O bir adı soruşsan heç bilməyəcəklər. Əksəriyyət bilməyəcək o kimdir. Bu sahabənin fəzilətidir. Ötbət ibn Qazvan radiyallahu anh bu həmin sahabədir ki, Bəsrə şəhərini salır. Və Ömər ibn Xattab onu Bəsrə şəhərinə vali təyin edir. Bəsrə şəhərində ikən görür ki, müsəlmanlar zəifləyib. Başları dünya malına qarışıb. Yəni, bu təbii haldır. Əgər sənin bir ticarət yerin varsa, ticarətlə məşğulsunsa, pulun artdıqsa ikincisini atırsan. 3, 4, 5, 10 və onların hesabatını aparmaq, onları gedib nəzarət eləmək, onlarla məşğul olmaq istəsəməz adamı Allahın zikir etməkdən yayındırır. Və Utbət ibn Qazvan radiyallahu anh da görür ki, müsəlmanlar o qədər qənimət əldə edib, o qədər başları ticarətə qarışıb, cümə namazlarına, cəmaata çox nadir hallarda gəlib, iştirak edir, cəmaatı meydana yığır, bir kəlmə onlara deyir, deyir ki, qardaşlar, dünya gəldi, gedərdi. Çox hissəsi də geridə qalıb. Artıq yaxınlaşıb axirə. Biz Peyğəmbər s.ə.v-in vaxtında yarpaq yiyirdik. İndi isə Allah Teala bizə bu vəzifəni nəsib, nəsib elədik. Bizdə amma heç bir dəyişiklik yoxdur. Heç nə dəyişmir. Bu adam nəsiyyətini eləyir, öz yerinə başqa birisini təyin eləyir, çıxır gedir. Təsəvvür edirsinizmi? Vəzifədə gözləri yox idi. Gəlir Ömər ibn Xattab radiyallahu yanına, o da deyir, qayıt, əgər sən onları düzəltməsən, kim onları düzəltəcək? Fəziləti bu səhabənin nədədir? Çıxır, ürəkdən Allaha dua edir, deyir Allahım, əgər mənim onların yanına qayıtmağım məni yolumdan çıxaracaqsa, azdıracaqsa, məsləhət deyilsə ora qayıtmağım, mənim canıma. Batına minir ki, çıxıb getsin, əcəli çatır, ürəyini tutur, yıxılır, ölür. Gör, necə ürəkdən Allah s.ə.v. dua edir. Abdullah ibn Salam bu sahabə iki qat savab qazanan sahabədir. Əvvəl Yahudi olur, sonra İslamı qəbul edir. İki qat savab qazanan sahabədir. Bu sahabənin üstünlüyü nədədir? <clears throat> Yuxu görür. Gəlir yuxusunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə danışır. Və Peyğəmbər s.ə.v onun İslamda olduğunu, ölənə qədər müsəlman kimi yaşayıb, müsəlman kimi öləcəyini yozur, cənnətlə müjdəliyir. Deyir ki, yuxuda gördüm bir bağçadayam, hər tərəf yaş yaşıllıqdır. Rasulullah s.ə.v də bunu İslam dini kimi izah edir. Ortasında bir dirək var. Onu da İslamın sütunu kimi yozur. Mənə dedilər ki, qalx o dirəklə yuxarı. Və kömək deyirəm. Qalxdım, qalxdım, lap göyə qədər ucalırdı. Lap başına çatanda gördüm ki, bir tutqaz var. Xalqaç kimi tutqaz var. Mənə dedilər, ondan dərk yapış. Dərk yapışdım. Və Peyğəmbər s.ə.v o tutqacı urvatıl uska kimi yozur. İslamda olan o Allahın ipi, möhkəm ip kimi yozur ki, sən ondan dərk yapışmısan. Ən maraqlısı nədir? Hədis Səhi Buxaridədir. Deyir, yuxudan oyandım, gördüm o tutqaz əlimdədir. Subhanallah. Kəramətə baxın. Və gətirir o tutqacı Peyğəmbər s.ə.və göstərir. Təmim ibn Avuz Əddəri radiyallahu anh. Eşitmişsinizmi bu sahabə haqqında? Bu sahabə də iki qat savab qazananlardandır. Əvvəl xristiyan olub, sonra İslamı qəbul edir. Xristiyanlıqda başına gələn hadisəni Peyğəmbər s.ə.və danışır, o da qalxır minbərə və görür nə deyir sahabələrə? Həddəsəni Təmim ibn Avuz Əddəri. Və başlayır hədisi danışmağa. Məsih Dəccəl barədə olan hədisdir. Təmim İbn Avs Əbbəri onu bir adada mağaranın içində gördüyünü danışır. Peyğəmbər s.ə.v də minbərə qalxır və deyir ki, bu hədisi mənə Təmim İbn Avs Əbbəri rəvayət etdi. Fəzilətə baxın, subhanallah. Milyonlarla hədisləri sahabələr Peyğəmbər s.ə.v-lə danışıb. Bu hədisi isə Peyğəmbər s.ə.v bu sahabədən danışır. Bu da bu sahabənin fəzilətidir. Rihiyə ibn Xalifətil Kəlbi radiyallahu anh. Bu sahabənin fəziləti nədədir? Bu sahabə ən gözəl sahabələrdən idi. Və Cəbrail aleyhissalam həmişə Peyğəmbər s.ə.v-in yanına bu sahabənin qiyafətində gələrdi. O da bu da bu sahabənin fəzilətidir. Əl-Bəra ibn Məlik Eşitmişsiniz bu sahabənin adını. Bu sahabə o qədər səmimi sahabə olur and verir Allahın adı ilə, nəsə deyir, o dəqiqə baş verir. Peyğəmbər s.ə.v də baxır ki, subhanallah, çox qəribə insandır və onun bu səmimiliyini təsdiq edir. Bir insanlar arasında elə insanlar da var ki, Allahın adı ilə and verib nəsə istəsə, Allah onlara istədiyini o saat verər. Saray ibn Məlik çox şey istəyə bilərdi. Ancaq heç vaxt dünya malında gözü yox idi. Allahın adı ilə and verib dünyanı istəmirdi. Ümumiyyətlə, çox vaxt istəmirdi heç nə. Fars imperiyası ilə müharibə olanda sahabələr yığışır, gəlir, deyir ki, biz bilirik ki, Peyğəmbər s.ə.v sənin barəndə belə deyir və biz düşmənə qalib gələ bilmirik. Allahın adı ilə and ver, Allahdan istə, düşmənə qalib gələr. Belə deyilir. Allaha yalvarır və duasının sonunda deyir, Allahım məni bu döyüşdə şəhid elə və şəhid olur subhanallah. Gör, onlar nəyi istəyirdi? İndiki zamanda yaşayan müsəlmanlar nəyə can atır və nəyə istəyirlər? Musab ibn-i Umeyr radiyallahu anh, bu sahabə məhsub sahabədir. Ən zəngin sahabə İslamı qəbul edən kimi ən kafir sahabə olur. Vəfat edəndə əynində bircə fitəsi olur. Hamısını, Uhud döyüşündə olanların hamısına kəfən tapılır, bir dənə bunu fitə ilə üstünə də ox qoyub kəfn edirlər. Amma bu sahabə cənnəti qazanır. Onun haqqında Allah Subhanahu taala ayə nazil edir. Minəl mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayh və minhum men qada nahbahu və minhum men yantazir. Möminlər arasında elə kişilər var ki, vədinə sadiq qalıb Allah yolunda şəhid olub. Elələri də var ki, şəhid olmağını gözləyir. Bu sahabənin üstünlüyü nədə idi? İndi deyəcəm, dəhşət, şoka düşəcəkdir. Ailəsinin əlindən qaçır, ki, ona xəsarət yetirməsinlər. Həbəşistana qaçır. Sonra qayıdıb gedir Mədinəyə. İki qat hicrət edənlərdəndir. Mədinəyə Peyğəmbər s.ə.v onu dəvətçi kimi göndərir. İslamda ilk dəvətçidir bu adam. Musab ibn Umeyr radiyallahu anh. Gəlir, nə qədər dəvət edirsə, 70 nəfər birdən qəbul edir İslamı. 70-i də Quranı öyrənir. Quran oxumağı, Quranı əzbərləyir. 70-ini də götürür, gətirir ikinci əqabə beyyətinə. Və Peyğəmbər s.ə.v beyyət eləyəndə ağlayır. Sevincindən ki, subhanallah, gör. Onun üçün də Peyğəmbər s.ə.v Məkkədə dəvət edir, cəmi 70 nəfər gəlib dəvətdən İslama. Bu adam bir dəfə getdi Mədinədə dəvət elədi, 70 nəfər gəldi İslama. İlk dəvətçidir, radiyallahu anh. Ubey ibn Kâb Peyğəmbər s.ə.v bir dəfə gəlir bu sahabənin yanına, biri yubi, Allah mənə buyurdu ki, Bəyyinə surəsini sənə oxuyun. Deyir, ya Rasulullah, səni and verirəm Allaha. De görüm, Allah mənim adımı çəkdi. Gör, nə ilə fəxr edir, subhanallah. Allah onun adını çəkib və bu surəni ona oxumayı, oxumağı buyurur. Useyd ibn Hüdeyr, radiyallahu anh, bu həmin sahabədir ki, Quran oxuyanda mələklər gəlib onun Quran oxumağına qulaq asır. Bir dəfə başının üstündə ulduza bənzər qəndillər görür. Səhəri gün Peyğəmbər s.ə.və bunu xəbər verir. Rasulullah s.ə.v təsdiq edir ki, onlar mələkləri gəlmişdilər sənin oxuduğun Qurana qulaq asın. İmran İbn Hüseyin radiyallahu anh neçə il xəstə yatır, neçə gün, neçə ay yox, neçə il Peyğəmbər s.ə.və deyir ki, mən hər gün kimlərinsə mənə salam verdiyini eşidirəm, özlərini görmürəm. Peyğəmbər s.ə.və deyir, onlar mələklərdir. Hər gün gəlib sənə salam verir. Mələklərin salam verdiyi sahabədir. Əbu Zər Əl-Qəfari radiyallahu anh, bu sahabənin üstünlüyü nədədir? Bu sahabə barədə Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, kim İsa Peyğəmbərin təvəzzükarlığını görmək istəyirsə, Abu Cərə baxsın. Bu sahabə Şəhbənin yanında ilk dəfə açıq-aşkar kəlmə-i şəhadəni deyən sahabədir. Bu sahabə, bilirsiniz, səhra ilə hicrət edir bir yerdən başqa yerə və səhrada əcəli çatır. Həyat yoldaşı başlayır ağlamağa. Deyir, niyə ağlayırsan? Deyir, ona görə ki, sən kimi adam öləcək və səhranın üzündə qalacaq. Gülə-gülə deyir, sən narahat olma. Bir dəstə mömin indi gəlib məni dəfn edəcək. Deyir, sən nə danışırsan? Sən qeybdən danışırsan. Bu, bu, bu səhradan heç kəs gəlib çəkə bilməz. Deyir, mən yalan danışmıram. Mən Peyğəmbər s.ə.vələmlə eşitdiyimi deyirəm. Bir dəfə o məclisdə ikən bizə dedi ki, sizdən birini səhrada vəfat edəcək və onun cənazəsində bir dəstə mömin iştirak edəcək. O məclisdə kimlər var idi, tam vəfat edib. Heç biri də səhrada ölmür. Bir dənə mən qalmışam. Mənəm, həmin o sahabə. Peyğəmbər s.ə.v müjdələdiyi adam. Bu vaxt bir dəstə mümin həqiqətən də gəlir, başlarında da Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh, yuyub, kəfənliyib, cənazəsini qılıb, dəfn edirlər. Radiyallahu anh. Muaz ibn Cəbəl, bu sahabə Peyğəmbər s.ə.v-in ən etibar elədiyi sahabələrdəndir. Tək başına dəvətə göndərir onu dəfələrlə və sonuncu dəfə onu göndərəndə dəvətə gəlir, qaldırır, kömək edir, onu atına mindirir. Atın ipindən tutur, Mədinənin çıxacağına qədər onu yola salır və vidalaşanda ona deyir ki, ey Muaz, mən səni Allah xatirinə çox istəyirəm. Vallahi ki, mən səni Allah xatirinə çox istəyirəm. Muaz radiyalarını başlayır ağlamağa. Başa düşür ki, qaydanda artıq Peyğəmbər s.ə.v-i görməyəcək. Sahabələrin hamısını çox istəyirdi. Ancaq bu sahabəyə xüsusən özünə bildirir ki, mən səni Allah xatirinə sevirəm. Sahabələrdən bəziləri də var idi ki, adları bəlli deyildi, ancaq fəziləti bəlli idi. Dəfələrlə sizə danışmışam o zəncinin hekayətini. Zənci ki, gəlir Peyğəmbər s.ə.və deyir, ya Rasulullah, mənim Rəngim qaradır, dəyərimdən pis iyi gəlir. Özümün də bir qəpi qara quruşum yoxdur və gözəl də deyiləm. Əlimdən ancaq o gəlir ki, gedim Allah yolunda vuruşum. Şəhid ol. Şəhid olsam, mənim mükafatım nə olacaq? Peyğəmbər s.ə.v deyir, cənnət. Gedir, vuruşur, şəhid olur. Yeganə səhabədir ki, hələ qəbirə qoyulmamış. Peyğəmbər s.ə.v gəlir başının üstündə durur və onu müjdəliyir. Deyir, vallahi Allah sənin rəngini dəyişdi, ağ elədi. Dəyərindən gələn iyi gözəlləşdirdi, sənə çoxlu var, dövlət əta etdi. Və mən hurilərdən birinin sənin cübbənin yaxasını asıb yanına girdiyini görürəm. Fikir verin fəzilət, subhanallah. Heç adı bəlli deyil ki, kim olub sahabi. Və ya başqa bir rəvayətdə bir qadın gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə deyir ki, mən yuxu gördüm, ya Rasulullah. Onu yoza bilərsənmi? Deyir, danış. Danışır. Deyir, yuxuda gördüm ki, cənnətdəyəm. Uca səslə 12 nəfərin adını çəkdilər. Sonra həmin 12, 12 nəfəri gətirdilər, boyunlarından, damardan qan axırdı. Üst başları da toz torpaq içində. Gətirib cənnətdəki çaya salıb çıxartdılar. Yaraları da keçib getdi, sağaldı paltarları da gül kimi tərtəmiz oldu. Sonra gəlib taxtların üstündə eləşdilər, qabaqlarına yekə sinirlərdə yemək içmək qoydular, yeyib içib şənlənirdilər. Hansı böyrü tərəf, böyrü üstə fırlanır, əlini uzadır, ağacın budağı əyilir və istədiyi meyvəni bərib yeyirdilər. Peyğəmbər s.ə.v yoza bilmir yuxunu. Qadın da dönüb gedir. Dönüb gedəndə bu vaxt elə Peyğəmbər s.ə.v-in döyüşə göndərdiyi sərkərdə içəri girir. Deyir, ya Rasulullah, döyüşü qalib gəldik. Filan kəs, filan kəs, filan kəs, filan kəs şəhid oldu. 12 nəfərin adını çəkir. Peyğəmbər s.ə.v deyir, qadını çağırın. Bir də o adlarıdır. Deyir, sərkədə deyir, ya Rasulullah, onlardır. Onlar şəhid oldu. Subhanallah. Cə, adlarını bilmirik kimlərdir. Ancaq fəzilətə baxın. Və sonda iki uşağın fəzilətindən danışacağım. Bu da məşhur hədisdir. Dəfələrlə danışmışam sizə. Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anh kimi sahabə, o sahabə ki, Peyğəmbər s.ə.v-in yanında 13 il olur. 13 ildən sonra gəlir Mədinəyə, Bədir döyüşündə ki, cərgələr düzülür düşmənlə qarşı-qarşıya. Abdurrahman ibn Avf baxır sağına, soluna görür, 2 dənə az yaşlı uşaq durur. 13-14 yaşlarında. Öz-özünə deyir ki, kəş yanımda yekə kişilər olardı. Döyüşdə bir-birimizə arxa olardı. Uşaqlardan biri Dirseyi ilə deyir, dümsüylədi belə məni. Dedi, əmican, Abu Cəhəli tanıyırsanmı? Dedim, Abu Cəhəl sənin nəyinə lazım? Dedi, mən eşitmişəm ki, o Allahın Peyğəmbərini söyür. Canım əlində olan Allaha and olsun ki, əgər mən onu görsəm, ikimizdən birinin əcəli çatıncaya qədər ondan əl çəkən deyiləm. İkinci uşaq da deyir, məni dümsüyləri, eyni sözləri dedi. Baxdım bunlara ki, subhanallah, bunlar İslama təzə gəlib. Mədinə əhlindəndir. Bunlarda olan cəsarətə bax. Mən niyə çəkinirəm bu döyüşdən? Döyüş başladı, mən bu uşaqlara Abu Cəhli göstərdim. Allah akbar deyib gedib Abu Cəhli atdan yerə yıxıb öldürdülər. Burada diqqət çəkən nədir? Allahın Peyğəmbərinin ən qatı düşmənini öldürməyi Allah subhanətə alə nə Əbu Bakrə, nə Ömərə, nə Osmana, nə Əliyə, nə Həmziyə, nə o biri bir ki, başqa bir sahabiyə nəsib eləmədi. İki az yaşlı uşağa, buna ən çox can atanlara nəsib elədi. Və biz də nəyə can atacaqsa, Allah bizə onu nəsib eləyəcək. Allahdan da istəyən budur ki, bizə cənnəti qazanmağa can atmağı, Peyğəmbər s.ə.v-in və sahabələrinin yolunu getməyə can atmağı, onlarla bərabər həşr olunmağa, onlarla bərabər cənnətə daxil olmağa nəsib edəsin. Subhanək Allahumma və bihamdik. Şəhədən lə ilə ilə əstəxfiqə və atubu iləyik.